eta dukazu eta eskurrak diokatuko dute superprestijo finala. Garaziko lehiaketaren finala, eskurra doiduietarik ekintze batez nausitu da Bilba hori, dukazu ka irabazi, lagalden kontra. Pilotan ere buruz burukako xapelketa berezko entzate, federazioniak aurkestu du atzo, ogoi jokolari lehiatuko dira, paskala gozaren, eh, eskuskako arduradunarekin aipatuko dugu. Amalau, emezortziko gerla ondiak, sarraskia ondiak egin ezituela, Euskal Herriko beste errigusietan bezala, saran ere azkarki unkiak izan ziren, baina eh, intsumitu handanare izan zen erri hortan, Xamier Elosegik egindu hortaz liburu bat, orkestuko dauku. Aroaren berri berri zurekin, eh, Charlotte, peio inon Mai eta erran dian bezala fresko egin baina naro eta erraigongo bederen, biak ere eta ostigunean ara ere, hor eta euria jinen zaukun. Superprestige lehiaketaren eh, afitxa nola den eh, badakigu orai, bi finala erdiak atzo atxaldian jokatu dira. Garatenian, Pascal Eskurra doidoietarik eh, nagusitu da, bisintxo Bilba hori kintze batez berroi eta ogoitea emeetzi, bisintxo bilbaok hori gana zaukun jaden hastian pronostikoa galde iten ginako laik kintze batez nausituko zela, kintze baten diferentzia izan da, sorki, baina ez bere alde, baizik eta Eskurraren alde. Eta beste final erdian, aize sago nausitu da batik uh, eh, dukazu, eta ogoita beharzi, irabazi baitu lagalden eh, kontra partidatik landa, una sekzion batik dukazuk. Egia da, eh, pixka bat krispatu nintzen, uh, gero partietik uh, eh, astapela, uste dut ongi nintzela, uh, pilota ongi esmatzen nuen, uh, zanguetaik ongi nintzen. E, Baina uh, ez nola inbeste sakatzen eta hori pixka bat nola egan pixka bat frustatu nau eta gero uh, niz bat ere, uh, liberatu, uh, gizu, eta, eta Naiz eta partidaren bukaeran banuen uh, eh, ameka amabi edo ama hiru tantoz eh, haitzinean. Uh, nuen uh, eh, sigurtamenan diokoan, uh, beraz pixka bat, uh, pixka batia ere eta... Bon. Baina alere nagusitu batik eh, Dukazu eta Paskal Eskurraren arteko finala Elduden eh, igandian jokatuko da garateneko trinketean Atxaldeko bosturnetan eta ratur biltzen alko ez zirezten entzat Jakin eh, zuzenian emanen dugula finala hori Euskal iratietan eta eskuskan beti, ogoi jokolari lehiatuko dira buruz burukako berezkoen frantziako xapelketan, aurterrilaren irutik, otsailaren amosta arte da, Ipakaldeko trinkete desberdinetan, finala baionako modernian, eginen delarik, ogoi eh, jokolari bostaldetan banatuak, frantziako buruz buruko txapelketaren emaitzen arabera, mailen arabera ere hasiko dute xapelketa, beraz lau buruak, otx eskurra, altari dukazu eta arizbendi, Leian sartuko dira finala laurdenetan soilik, partida bakos galtzailia kamporatua izanen delarik. Pascal Arrozarene, federazioneko eskuskako arduradunak, ibil moldearen autuaz argitu gaitu. Senatua bonik izan duten gane eh, telefonatu diot eta egan hau bon, gero eta hobek irozela, no, egan eh, eta tola iraite bat etzuela pasan baga etzuela pasten esakian eta guai gileko zare altzen dela eta bon, gero eta hobek irozela dila eta bueno, e, esperantza ondia badu, bon, baltari baltari da, bon, mea da kasu egin gaten du, emeno, nahi duriko etorien nahi adu, berake badu esperantza ondia etotzeko, bazko, arentzare hona izanen da, eh? Hala, hor, uh, obeki uh, zizaukun, Pascal Arosa Rene, eta mm, behaz, eh, berisail batian, emanen dauzkigu, xeetasuna kantulak eta hortaz, eh, egan behar da, aurtengo berisitasunetarik batian, eh, jokatuko dela, final bat, astelen batez, hori, otxailaren bian izanen da, eta jakin ere, azkenik, Olivier Janotzek, Antion Amule, ordezkatuko duela. Alzo, erraiten gina eh, gizon bat eh, Pirineotan hiltzela speed riding egiten zuelarik, hau da parapant eta eskia ustartzen dituen kirol mota bat, ogoita amagurteko gizon hori, angelu arrazen, pik du midi de bigorreko elurtokian gertatu da, airatzeraten txatu delarik, iruometrako erorikoa egindu, dazon egiten zuen eh, lana. Bestalde, mendizale bat ere hilda, joan den igandetik desagertua, Nafarroako sokurritzailek eta jandarmeria aizan dira miak lanetan eta atzo atxaldian atseman dute horiko mendi bere kaldian Sibiruan berroita la urte zituen eta Kantabriako laredo erikoazen hau. Aduana kogoita bitona lurxaga ratxemanak zituen dola somaitegun benez mareneko autobidean, eh, ango pagatukian, kanabiz arrasina kukutzeko erabiltzen zirenak, lurxaga horiek ez dira galduak, gesto duker edo bihotzeko ostatu, gurutze gorri eta bankalimanteren artian banatu ditu aduanak. Eta Euskal Herriko NPA alderdiak ere dei egiten du Euskal Presoen eta Ieslarien aldeko manifestaldietan parte hartzea bi itzordu emaiten ditu. Hortziraleuntan, atxaldeko zazpiuntan, Donibane Luizuneko Lui XIV plazan eginen den elgerreteratzean eta bestalde, elduden urtarilaren amarrian, larun bat atxaldez, Bilbon eginen den manifestaldi haundi hartan parte hartzela deitzen du NPAk. Mm. Bye. Iruneko ekonek enpresak kabalen ongarria saltzen alden eh, ongarri organiko bihurtzeko prozesu aintzindaria, aintzindaria asmatu du lehortze prozesu baten ondotik, kabalen ongarriak edo urzikinen tratamenduaren ondotik gelditzen den loia, bi tipi formako ongarri organikoa egiteko tresneriak eraiki ditu. Arabako aurkate egian den laborantza eskolan entxegoak egin ditu jadanik eta oraixedea fase industrial batetarat ekarri nahi du zer garapen izaiten alduen olako sede batek galdatu diogu aritz leku ona ekonek enpresako buruari. E, prozesua eta gure prozesua oso oso komplementariago dira. Azkenean, zuk metalizazio prozesua egitean, inguruko ondakin organiko ezberdinak biltzen dituzu, eta horietatik energia ateratzen duzu, ez? Baina, fermentazio prozesua egin eta gero, zuz hartu gaituzu egun fermentazio prozesua egitera, gero bukaeran ateratzen dire, laro gita mar, edo laro gita mar, da, e, eh, ondakinen volumena mantentzen da, ez? Guri, fermentazio hori egin eta gero, ondakin fermentatu hori aprobetsatzea, oso ongi datorkigu. Eta gainera energia berriztagarria sortu da, sortu da lehenago, ez? Guk erabil edo elektrizatea egiteko erabil daitekeena, ez? Mhm. Beraz, oso komplementarioa dire bi prozesuak, bai. Potenziala hundia izaiten aldu xede horrek, dudarik gabe, jakinez me metanizazioarekin ustartzen alden prozesu bat eh, dela. Xede hori ego eskalegian diren eh, Blue Agro eta Neiker teknalia egiturekin, baita Holandako koltzen enpresarekin parte ditzen ere mandu Europaren laguntzarekin. Saran, luzaz bizi izan den Xavier eh, Elosegi historiolariak, Sara, mila behatziunta amalau, mila behatziunta emezorziko gerla, eta insumisua mila zorziunta largoita lau, mila behatziunta amazazpiartek urteetan, liburua plazaratu du lapordi mila seionta behatzi elkarteekin. Saran eh, urte hauetan sortu ziren seionta berroita zazpi mutikoren fitxak aztertu ditu idazleak, eta horietarik armada somatek egin zuten, somat ziren gerla undian, eta somatek desertatu zuten aztertu du, Xabier Elosigiren arabera, iru eunta larogoita behatzi gazteetatik eunta eh, larogoita bi intsumitu eta desertore baziren, eunta irurogoita zazpi gerlan ziren eta berroi, eh, edo gerlarat joan ziren bakatu, eta horietarik berroi hiltziren ana Liburuska hunek, eh, edo unen, idazteko arrazoinak, eman dizkigu idazleak. Bo, e, nik uste dut e, e edo zein eskualeriko tokietan eta saran e, bereziki behar ba, jendea bizika txikia da etxeari eta familiari. Eta askok badakite, zerbait, bebe familietaz, baina askok ez dakite fitxik. Ba, umen, kasu bat kontratu gauzu, eta etxe bebe gara iganez eta erriako bebeiketaria, e, Ba, ba, ba, e, neaita egon gerlan, eta izan zuen medaila, eta ez duzu hori eman, eta errandakot, e, ganez, behar, behar du ikusi ligarrekin hori, eta ikusi dugu, eta duzu, medaila ukan zuen berantago, ez dakiz zein e, kasutan, baina ez gerlako, zen da, armadako fixietan, emaitzen zuzte, xe, xe, zauriak, e, medailak, e, zitazionia denak, emaiten zuzen, eta kasotan ez zen horakoik. Beaz, jendea biziki lotua da, nahi lukeiakin, e, zekartatu den arabeaz xarako eh, egiaz amalau emezorziko gerla denboran, eta hango gaztin txumituen historioaz, eh, Xabier Lotxegiren eh, liburua, aurki dezakezue xaran, senperen edo baionan xaran, eta akubuleguan, senperen lekuun saltegian, eta baionan elkar dendan, zorzi eurotan, salgai delarik.